مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة مرجعها إلى النار أما بعد يوانا مسوء البركة مكرمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جوة ربيع الآخر وربيع الثاني hijiran manzon Allah fiyayyen halitta khairu khalqillah daga birnin makka zuwa madina bana shekara huɗu, ko daga birnin makka zuwa birnin madina ko bana shekara huɗu, wanda yake daidai da kalandar gregoria wato miladiyyar haifuwa na ga isa ɗan maryam shekara biyu wato biyu ga watan goma sha ɗaya kenan na mun haɗu a wannan farfajiya kamar yadda Allah ya haɗa fuskokinmu a nan Allah ka sa muna da rabo haɗuwar fuskokinmu a gidan aljanna aljannan matar firdausi Allah kai mana arzikin samun dacewa da ayyukan da zai kai mu zuwa garbauta a duniya wuyya wal ukra wuyya yan uwana masu albarka masu karamci hakika maluwa sun yi mana tunatarwa su mana wa'azi Allah ya saka musu alkhairi malami na farko na biyu na uku na hudu ko ni ne na hudu ne na to ni ne na hudu na farko a tamassuku bi sunna na biyu malamin mu kuma ya biyu akan wato damul haid ko ko damul tabailin nisa sannan malamin mu na uku ya magana akan kahana da irin sihirce-sihircen abubuwa da su karafa da suke ta kokari wurin dulmayar da mutane wanda kasuwansu shi ne yake ci yanzu malami na da ya sauka yanzu yake cewa yanzu kasuwan abin da ake ta fama da shi kenan kuma hakan ne wallahi yanzu za ka ji mutum na da malami malami ba zai karantar da shi kawa'idi ko a ahalari ba sai dai kawai malaminsa ne ta bangaren yaya guri ya carke abubuwa sun cin kusa. kamar yadda mai gabatarwa ya ce akwai sihiri ta bangaren ko tsafi ta bangaren muhabba ya ga wata doguwa cancadaddiya chocolate kala jan gwanda mai lafiya kuma yana so ya za a yi ne kan sai ga ya kama hanya gudun malami a yi kokari a sanya ya za a yi ko yana son ta wallahi an ce farar mace babar mata komi cika ce a baki a baki <laughs> wannan noji na gayu ne ba na'am to Allah ya saka musu alkhairi duka ni yan uwana ina so za mu tattauna akan a takeice babu lokaci akan abin da ya shafi illan jahilci masu iya magana suna cewa jahilci ya fi hauka wuyan warkewa ko jahilci ya fi hauka wuyan warkewa sannan shi wanda yake cikin ƙungurmin rashin sani bai san ina ne ya kamata yi ba duk abin da yake yana ga yana kan daidai ne Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin littafin su mai girma da yake nuna mana mahimmancin ilimi a waman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna nuran جعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نعم كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala yace awa man kana maitan shin wanda da shi mushe ne mushe fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran sai muka sanya mishi haske yamshi na bihi finnas ko yamshi bihi finnas yana nan yana tafiya da wannan haske din na ilimi kenan ko kaman masluhu fi zulmat za su yi daidai da wanda shi yana cikin dufu ne dufu dufu dufu laisa bi kharijin min haba yadda za a yi ba ya to Allah ya ce kazalika kaman haka ne zuyyina lil kafirina aka kawata mu waɗanda suke kafirai ne makanu ya amaluna ko abinda suka kasance suna aikatawa a shi kaga ilimi abu ne wanda yake mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafassahu ya ayyuhal ladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم نعم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم والله بما تعملون خبير الله أكبر جزاك الله بخير Allah ya ce ya ayyuhal halabina amanu ya kuwa inda suka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan kuna zaune cikin zaman ku kuna zaune sai aka ce to a dan bubuda tafassahu ku bubuda din yafsahi Allah lakum Allah shi ma zai kawo muku dauki majalis kamar yadda alusi ya faɗa da su ibn kasir a cikin bayanansu akan menene majalis wannan majalisul ilm majalisul jihad ko kuma wuri wanda yake na neman ilimi ɗalibul da abubuwa na alkhairi kamar yadda muka haɗu ana ko ya yafsihi Allahu lakum Allah zai buɗa muku wa idza shizu, fan shizu. idan aka ce ku ku yi abin da ya dace ku yi a lokaci ko aka ce ku dan matsa wannan an ce ku buɗa wannan aka ce ku matsa ko aka ce a gyara ko aka ce a daidaita don a samu maslaha ko duk abin da aka ce a yi na kirki ma'aruf inna mata'atu bil ma'ruf ko to ku yi wannan abin da aka sa kure yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah zai daukaka waɗanda suka yi imani daga cikin ku da wanda Allah ya ba su ilimi Allah zai daukaka darajar su to a takaice shi jahilci bai da rana sannan kuma a takaice shi ilimi musamman ilimin addini Shi ne wanda a hannu alaina ne wanda muka fi bukatuwa zuwa gare shi duk da cewa malamai suna malaman suna faɗa malamin lura suna ce kun saifin za haddani ka zamo takwafi ma'abocin kaifi biyu ta yadda za ka tsara ta nan ka tsara ta nan ko sannan kuma malaman suna cewa shi ilimi kar mutum ya tsaya ilimi guda ɗaya to da yake an ci zama magana akan abin da ya shafi jahilci ne yan uwa to duk wanda yake ya sani to kuma za a taba hada shi da wanda bai sani ba ko ko za su hadu wa ma yastawi wa ma yastawi al-a'ma wal basir na'am wala dhulumatu wala an-nur na'am wala zill wala al-hadur na'am wa ma yastawi الله أكبر إن الله يسمع من يشاء نعم وما أنت بمسمع من في القبور الله أكبر كذا أنا Allah ya ce wa ma ya wanda yake kallo ya ga hanya yana bi za su daidai da wanda shi kuma lalube yake baya kallo ba za su daidai ba wala zulma ci nur haske ga wannan hasken da kuma dufu ba za su yi daidai ba wala zillu wala harir wala wala ne ko ma ne ma yawwa wala zillu wala harir harir sannan inuwa ba za ta yi daidai da cikin zafin rana ba daga ƙarshe sai Allah ya ce walal wa ma yastawil al ahya wal amwat kuma daga ƙarshe ba a ci gaba Allah ya ce ba yadda za a yi wanda yake yana raye kuma ya daidai da wanda yake ya mutu Allah tabaraka wuta Ala, sarkin misali ta tabaraka wuta Ala, Alƙur'ani ya haɗa komai yan uwa abun da ya rage mana shine mu yi ƙoƙari ta a kokari tafakkahu ayyuhan nas mustabi'in alkiram tafakkahu fi ko, mu yi ƙoƙari mu nemi sanin addinin mu idza alimta najaita wa iza jahilta kuma garakata a lokacin da ka sani wallahi ka tsira a lokacin da kuma baka sani ba ko wallahi ka nitse akwai wani mutum a garinmu Allah ya gafarta mishi yana da almajirai sun kai saba'in da uku ko sama a lokacin muna ƙanana mal duka ba kiran suna afuwan billah ko <laughs> sai yaran suka saci safiya sai suka kama kifi kuma ran asaba suna dawa ya ce dun na koyi aikin banza ba ku san Allah ya hana kawo kifiyar asabar ba aka taba da baki ya ce wala dun na koyi kun kai goma lokaci za ku je ku dayan bazifa yayi tadiri yayi tadiri yayi tadiri ne almajiri da qur'ani amma masallin imamu ya hamila asfara baka bincika ba to balle ka sani سيدنا علي كرم الله وجهه وين cewa radina radina بيرضينا قسمة الجبار فينا هو لنا العلم لنا العلم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم كما حي لا يزال جاونا أيها المستمعون الكرام ga muna muna zaune amma ba me yasa ba mu nemi ilimi sai mu rika zama cikin jahilci da kyar aka ta bashi hakuri fa tukunna wasu suka dawo sai ce wallahi su tafi kawai dan Allah da mu ake wannan ayan arama da mu ake bakara ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصف ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصف وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين شو كاغا wannan ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم an ce kasu yi ne sai suka je suka yi sai Allah ya ce to tunda abun haka ne ku dawo birrai kaskantattu Allah ya yi haka ne don ya zama izina ga waɗanda suke za su zo baya kamar da Allah ya gaya wa fir'auna ko falyawma jika bi badanika litakuna liman khalfaka me aya don mu samu wa'azi mu samu ga wasu abubuwan da suka faru ta fasratul arab Allah tabaraka wa ta'ala ya magana bai har ya layo akan wa'annan masu kifi din wala ba da mu ake ba mu bane ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma kawai ba mu sani bane shi yasa sai mu rika gina abin da bai dace a kai ba Ina fata an gane shi yasa jahilci ya fi mai hauka wuyan ba kuma jahilci bane sun ki su nemi ilimin ne sun tsaya a bangare daya kuma sun tafi a kai akwai malamin da ya ce mutum zai tafi akan qur'ani yau ko sai ya ce kawai abu kazan nan shine kaza bai sani ba kuma wallahi haka zai tafi to fa tafakkahu ayyuhal mustami'una kara tafakkahu fi dinikum Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin suratul araf yana dai magana har ila yau akan wa'annan masu kamun kifi din ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawa yas'aluhum واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تعديهم حيتانهم نعم no. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم نعم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا نعم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم تتقون ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون نعم فلما فلما جاء فلما جاء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فأخذناهم بعذاب بليس بما كانوا يفسقون فلما فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين عيسى وإذ تأذن ربكم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الله أكبر وإن ربك, إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله akbar wannan farko ne isan kenan yan uwa ai hakuri ba lokaci a yafe min fassara ko dan yanzu ba maki sakatare kaga ya taso kuma Allah shahidi ne ko wa'annan was'aluhum ko wasalhum an anil qaryatin lati kanat hadirat albahr id ya tu id ya'duna fi sabti istatihim yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wa innam mutane su ayu da annabi dauda kamar da malumar tarihi suke bayyana ko sannan wata alkariya ce da ake ce mata aika wa'annan mutane an zaɓa musu juma'a ko akan su zaɓe ta a matsayin ranar idi suka ci mu masu ko da mai raddul azhar ya kawo wannan bayani ba gumi rahimahullah ko suka ci an masu ran asabar gaske a ba masu ran juma'a yanzu suka zaɓe asabar to sai Allah ya ce bari ya jarabce su lokacin da wato suna gangana kogi ne wannan kogin yana nan a egypt wato misira kenan wurin yaman ko da kuma uh, baraka ake ce masa wanda yake can wurin ethiopia shi kuma da yaman a wannan cashin wa'annan wurin yake shine ake cewa shine kogi red sea ko wato red sea wato wajen kogi suke faɗa a matsayin turawa kenan suke kiransa haka ko cewa lokacin ista'atihim hitanuhum yawma saftihim shurwan wa yawma la yasbituna la tatihim ibnu ya zai era barnawa ta sanar na uwaye zai sami in fito a sifa il na me na tsofo mutumin kirki duk wanda ka ganshi da tijo zaka ga ayin Allah da wannan ba dai duniya ba malama suka ce da yaro da tsoho in kana neman wanda bai damu da duniya wato ka samu yaro ko tsoho amma ka samu dan samari to wala yace hadda na yanzu na ku amsa mana hadda na yanzu yaron da tsohon hadda na yanzu su samu da duniya ba <laughs> na to subhanallah wato ga tinubu na to <laughs> istatihim hitanuhum yawma saftihim shuwa'an ranar asabar din tun da daman Allah ya ce zai zarce su ko sai kaga kifaye wani akan wani shuwa'an Allah ya ce wani akan wani ga sunan fata fata fata fata kifayen ba halin musara an ce kan su je rana sai ibn ya ce ai ku sani ba ku dan ware wani gurin shiga ruwa kawai in yi sauran lahadi sai ku zo ku kama haka ko suka suka toni rani suka ware ruwa na shiga ran asabar sai kifin ya ta shiga ya ta shiga ya ta shiga sai su rufe ran lahadi sai su zo su kama ba cinyan ba kafan ba an ƙi cin biri an sharo wala haka suka yi to sai a can ayan da malam ya karanta mana ko falamma na kuma ma ko an jainan lazina akwai bihi ko falamma na kuma ma bihi an jainan lazina yana hauna ani so wa akadna bola zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun kaga akwai gida uku suka rabu wayannan suka ce kai lima ta'izuna qauman Allah yuhlikuhum muhlikuhum aw yu'adhibuhum azaban shadida wasu ka ce wani wazi kuma za ku musu ku rabu da su da Allah kowa ya sani ai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kowa ya sani wani wa'azi za ku musu liman tayyizuna qauman Allah muhlikuhum aw yu'adhibuhum azaban shadida wasu ka ce qalu ma'azratun ila rabbikum wa la'allahum yattaquna wa la'allahum yattaquna sai suka rabu gida uku ɗayan saboda tsaban tsoron Allah masu katanga aka ce suka yi kuma suka yi katanga tsakaninsu sauran suka ce amu gaskiya za mu je mu farauta ko suka ce amu ba za mu yi ba to da Allah ya zo sai tsirar da falamma atau ma falamma atau ammanuhu anhu an jainal ladina yawa falamma atau ɗaya falamma ɗin falamma atau an falamma nasu eh kawun ban yadda ita bane arama falamma a falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum yau ta ta iso qulu qiradatan khasi'ina shikenan fa malamin mu na barafa kenan qulu qiradatan khasi'ina da suka zo ma abin da aka hana su kunu qiradatan khasiina sai aka ce ku dawo bin rai sai duk suka dawo biyu wallahi da sun akwai biri ko babu kafin abai da su biri akwai biri kar ma wani ya zo ya ce ya ga biri ya ce yau wancan ne wala ba su wani maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya ce awa ma yaksha allazi yarfa ra'asa qabla al-imam ko an yi ko haka ne an yi haiwila ra'asahu ra'asar hima wanda yake daga kan shi kafin liman ya tsaga baya tsoro baya tsoro Allah ya juye da kan shi dawo kan jaki Allah kafin Allah ya juye da kan shi dawo kan jaki in ji manzon Allah akwai jaki ko babu saboda haka duk wanda ya gabi kai da cewa yancan ne wallahi ba su bane malama suka ce duk sun mutu su kan ma duk sun mutu mutuwa su kai mimani na ya ta'allama ne ko almustahayi da kuma almustaqbal wato mimin guda biyu ba sa ba ilimi da wanda yake yana jin kunya da kuma wanda yake da girman kai mun saba sha mu da ba ta lokaci to shi mu koyi karatu kuma na mu shiga aljanna ko maya ne kawai wa'azin mu na farko ko haka suke rayuwa kan su kawai nan aljanna wana shakka ba da auki kyau za su tafi insha Allah ba tare da an yi aiki ba fa kai kam to hatta sahabbai ba su tsaya ba wallahi suna tambaya a game da abin da ya shafi abin da zai kai su zuwa ga rabauta muna tsare da babin nan da wasa na Imam Malik ya kullata al-ghusl li khuruj al-mazi ko mun san mun karanta duk malumar sun karantar da mu cewa ai wannan babi din ko hadisin nan da ya zo shi hadisin Sulaiman bin Yasa duk da cewa an ce shi bai ga Miqdad bin Aswad ba ko bai hadu da shi ba amma ya ce an Miqdad bin Aswad haddathana haddathana Sulaiman bin Yasir sai aka zo an Miqdad bin Aswad Miqdad bin Aswad an ce ba sunansa ba kenan Miqdad bin Aswad sunansa Miqdad bin Amri al-Kindi ya gudo ne daga garin su yayi kisan kai sai ya dawo garin makka sai ya shiga karkashin aswad aswad al-yahudi aswad ibn abdul yahudi ko a ya shiga kamar da manuwa suke bayani ya shiga karkashin kulawan wannan mutumi din na fata ana ganewa to da ya zauna shine wanda sayyidina ali ya ce ka je ka tambaya mini manzon Allah sahabbai ne suka hadu ba kuntu rajulul mazza ko ina yawan fitar da mani ina yawan fitar da mazi a lokacin da na ɗan kusanci iyalina da wani wasa haka sai in ka fitar da mazi to ya ana wanka wa mazi ne wanka irin na janaba ko ana wanke alƙalami ne kawai ba tare da an yi wanka ba wannan fa idan ka tara 'yan samarinmu yanzu la ta'uddu wala tuhsa da yawa ba su iya wankan janaba ba kuma wallahi ba su koya ba kuma ba su koya ba amma ya san yadda za a cuka gyada da dawa da riɗi da masara da shinkafa da duk wani abin da za a generating a samu kuɗi duk ya sani za ka ga uba ma na ce mai ɗansa kana sayar da dawa ɗan kaza amma bai ce masa farilan sallah nawa ne ba farilan alwala guda nawa tun bai koya masa duniya kawai ma'ana duniya ina za ki da mu na rata je da mu wala <laughs> yake halaka wala kuma yace za su kai mu lahira to Allah ya ba mu sa'a saboda haka ƴan uwa muna da muna da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mun sani mu mu sani cewa wannan wannan miqdad din nan shine ya je tambayi manzon Allah bisa ga takaitawa ƴan uwa sallallahu alaihi wasallam to wannan miqdad din nan an ce da ya gudu daga garin yana daga cikin wanda ya je yakin badar bayan ya je yakin badar din kuma sahabi ne dalili ya rayu sosai bayan ya rayu kuma ya yi ta ƙoƙari an ce shi ne ma yake hai akan doki da aka tafi yaƙin badar duk sahabbai a kasa suka tafi kuma ya gaya wa manzon Allah wata magana wata ta faranta masa rai ko maganar da ya gaya masa shine manzon Allah ya ce to yanzu kuna ga za mu tafi yaƙin nan ne ko ya ne wa shawirhum bil amr za mu tafi yaƙin ne ko ba za mu tafi suka ce sai mikidad yake cewa mikidad bin aswad wato lokacin da ake kasan jahiliyyar laraba suna tabanni ko mai da dan wani naka kawai na zo lawanci na zaɓi wani mai gida wani mai kuɗi ko tsaye akko ko sai ce mishi a nan abujan kula ma kai ka ko don na zo abujan kula a yi kula ne ko muka ya duka haɗa muku ko muke mu ci abujan kula in yara suka ce abuja mu ce abuja babba fa abuja karama tana nan abuja ne ko abuja ne na <laughs> to sai zaɓi wani anan kawai sai ce shine ubangida na to sai shiga ƙarƙashin shi sai ya zauna sai kuma Allah ya albarkace shi ya zama sahabi jalil wato ya zauna ya je yakin badar ya kuma dawo daga cikin sahabbai ya zauna ya yi ta wannan tarjaman sa a takaice nake kawo mana ko kuma irin masu girman jikin nan ne wata rana an gan shi kafin nan kafin wannan ina magana akan maganan da ya gaya wa manzon Allah manzon Allah ya ji daɗin magana ko manzon Allah yake ce za mu fita yakin ne ko ba za mu fita ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi shawara a wurin sahabbai sai miqdad bin aswad ko miqdad bin amri al-kindi ya ce mishi ko ya ce mishi ai manzon Allah mu fita kawai mu dai ba za mu gaya maka irin maganan da yahudawa suka gaya ma annabi isa ai annabi musa ba su sun ce me وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا نعم وآتاكم ما لم يؤت أحدا suka ce qalu ya musa inna lan nadkhula abadan ma damu وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون يعني قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي نعم يفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة نعم يشوفون في الأرض قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فلا أربعون سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله أكبر kun ji Allah ko Allah sarkin bada labari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ina kun ji Allah ko mun kawo wannan ne saboda wato wanda suke tare da mu a nan ga malumin mu da aka ce mishi shi ne gidan yake ce yake ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhalli shahid ko ne magana da suka ce qalu ya Musa da kula abadan galan ga abadan ma damu fiha matukan suna fi fashab anta wa rabbuka fatatina inna hauna qa'iduna ka je ka kai da ubangijinka ku je ku yaƙi ka ci wannan magana mukan ne muna nan ga muna muna ne muna ne wannan kuma an sai gaskiya mutane ne sosai kauman jabbari jabbari na kattin mutane ne irin giant din na ka san wani kai kai ka kalle shi ma wani kawai kuka da kuna magana ma in ya gari ki ce ka kawai Allah to irin wa'annan mutanen ne katti amma kuma rajulani ne min allazina yakafuna an ya alaihi sun ga yawo sun ba su shawari suka ce ku je wallahi za ku dace amma sai shi ni kida da yake ce to mu ba za mu gaya ma abin suka gaya ma annabi Musa ba mu za mu ce maka izhab anta wa rabbaka ko wa rabbuka ko wa rabbuka faqatila inna ma akuma muqatiluna ka tafi kai da wa kai da ubangijinka ku je ku ku yaƙi mu ma muna nan tare da ku za mu je mu yi wannan yaki wato muhallin shayi ɗan uwa ga lokaci yayi gashi ban kai inda nake so na kai ba balle in kamo ni gaba sakatare ya kamata na tsaya kuma gaskiya an fara gyangyaɗi ko na an fara gyangyaɗi za a je a huta waje annan laila libasa na san ko wance libasa ba za ku ce libasa <laughs> to dai bisa ga takaitawa sayyidina ali ya ji kunya daman matsaloli guda biyu a ji kunya a yi tambaya a gane addini ko zuwa uku ko mafsada da maslaha ko yace ya ji kunya limakani ibnati ibnatihi inji ko saboda ganan matan sayyidina ali na fatima radiyallahu anha ko tana daga cikin me tana daga cikin ita ce matan sayyidina ali ma shi kuma sayyidina ali shine wanda yace ina yawan fitar da mazidin na me ya kamata a yi wani fa yanzu wallahi zaka samu duk in yayi tsari ya fitar da wadi sai yayi wanka bai sani ba ko ba zai tambaya alai suka gane haka za a samu wani ko mazikin ne bai sani ba zai tambaya wani ma janaba din bai sani ba zai tambaya to wa ila mata mustami'in al-kiram wa ila mata ba za mu yi tambaya ba in an tambaye mu kuma ba za mu ba da amsa ba to mu ji tsoron Allah wani malami gefen garin in ƙarita wani mutum ya mutu aka kawo shi ko aka kawo shi aka kawo za a raba gado malam ana ana tanakudin ajiba a wannan fili maganar rabon gado da aure kai me ake cewa wai kare ba zai ci ba ko to me yafi kare ma muni ne to da ya zai ci irin abin da muke ba aka kawo aka ce gafar tamala mijina ya mutu malam yana na ake gaya mana a majalisin karatu ko mijina ya mutu Ga shi kuma ga abin da aka tattara kawo garuna in yi ware wannan ware na sai gara ke sai yi ware da ce wannan na mai rabiya sai aka kawo tsoron kuma aka raba aka raba kuma kar ka manta ba a zo da wani ba a zo da wanda fazil cigarar ba matan ne ta dauko ta yi kokari irin ta yi kokari din nan ta yi rubi amma alaikum ta yi kokari irin da a zo abi abin da musulunci ya zo da shi din nan ko ba ta sani ba shi ma malami kuma bai sani ba kuma yana ɗaukar a matsayin ya sani su ne malamin al'umma gashi Allah na cewa yanzu ne da'ayan da lirin jali na nasibu tun da ka kore shi lirrijali ne mimma tarakal na wal aqrabina wal nisa'i nasibu مما ترك الوالدان والأقربين مما قل منه أو كثر نصيبا من مفروضا dan Allah ya aka yi malami mai rabon gado ya shigo a ta yaya shigo wa iza hadar da kismati ma ul qurba wal yatama wal masakin mai Allah ya ce farzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa wa yakhsha allazina law taraku min kalfihin zuriyatan farka kafu alai walyattaqillaha wa yaqulu qawlan sadida innal ladzina yaquluna amwalan yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa na sa'ira ko ina sarko ya ro to ya dauka na shi kuma wallahi karkace shi ɗaya ne fa suke irin wannan bai sani ba bai san bai sani ba kuma ba zai kai abun don wa'inda suka sani su yi magana ba shi sa yanzu an yi rasuwa a ungon ku nemi alƙali ko ku yi firi ku kira alƙali ko a ina ne zai zuwa muku gado ku kawai in ba haka ba wannan yan hada hadar duk sai sun da kuɗi wallahi sai da yawa biyu gona ita ma bayan Allah ta ce to sauran lingan ma ka hada wala duka ta bashi ta ce ga sauran rigunan maɗana mai zai yi da wannan duka tsara ta bashi ya fuske ya tafi da shi to yanzu ya mutu ko ya tafi da rigar aron kuma to abubuwan da yawa ƴan uwa abun faɗa da yawa babu lokaci Allah ya haɗa mu a gaba na gode da kuka saurara mini Allah ya mana muwafaka ya bamu dacewa ya kuma sa mu zama daga cikin wa'inda za su yi ilimi ilimi mai albarka mai amfani Allah ya bamu ilimi na cikin tsoron Allah ba ilimi na riya ba ba ilimi na wannan kuma mutum ya zo kawai shi kenan ya ce shi ya sani ya ta abin da ya ga dama ba yanzu akwai ilimi ai wanda bai dace a ce an koyi sosai ikili ta san ikili ɗunsi ɗunsi ne ko ɗunsi ne da kalba ko za su ko? Hmm? dan da wasu haice buka zan sani na wasu taurari ne ga sunan to don Allah ina ruwanka da taurari ka gane sallanka mana kai sallanka mai kyau ka rabu da wannan ga abin da yake fardu ainihi yaushe za ka ji kuma kana wani abu kuma wannan duk da cewa malama suna ce allimta sharra la ni sharra إلى هنا مستمعين الكرام وإلى حلقة القادمة شكرا لاستماعكم استودعكم الله دينكم وأمانتكم وأواكل أعمالكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا بالله نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مانا محمد صالح لجبر الله تعالى يقول لو ya akwai sharha da dama da ya kamata a sai yi to amma saboda lokaci sai da aka bayani gado zan ba ku wani labari wanda na gani a gabana